نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. on je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, alhamdulillah, salatu, salam, salam. Zapišite, braćo, onaj poglavlje i hadis ćete naći u vašoj zbiskovi. Poglavlje, vrijednost nauke. Hadis. Kaže Imam Buhari. Pričao nam je Sejid ibn Ufeir i kazao da je njemu ispričao Lejs ovo me prenio Ukajl od Ibnu Šihab, ovaj od Hamze ibn Abdullah ibn Omera, a ovaj od Ibni Omer, da je Ibni Omer kazao. Čuo sam Allahovu poslanika sallallahu alihi veselem kada je izjavio. Dok sam spavao, donesena mi je čaša mlijeka iz koje sam pio toliko da sam osjetio kako mi se žeć gasi, kao da mi na nokte izlazi. Ostatak dao sam Omeru ibn Hatabu, Allahu poslaniče, Kako se to sanjanje protumačio, upitali su prisutni. Nauka, odgovorio je on. Obrazloženje u fusnoti, pijenje mlijeka u snu, Mohamed sallallahu alihi veselem, uporedio je sa učenjem i prikupljanjem znanja zbog približno istovjetne koristi za pojedinca i zajednicu. Mlijeko je hrana za tijelo, a nauka za dušu. Mlijeko je izuzetno povoljna hrana za fizičko razvijanje tijela i tjelesne snage, a nauka za duševno uzdizanje. Završna misla Hadisa ukazuje na oštrumnost, dalekovidnost, znanje i iskustvo Omera. Radijalo vam. Bismillah. <clears throat> Znači imate neke onaj, eh, korisne stvari iz ovoga što smo pročitali, ali to ćete ništa naći u vašim zbikama, zato ne morate pisati. Zapišite korist iz ove izlazili su mi iz noktiju, izla, znači da mlijeko, znači što se navodi u hadisu, tamo je znači, izlazlo iz noktiju, zbog čega? Zato što mu se čitao tijelo poprno o tome, osjećao je to. To znanje to je znanje, kao što je vrat pročito. Čitao tijelo se potpuno, potpuno tako da počne da izlazi kroz nokte. To je vidio u snu. To je znanje potpuno i onda se prelođe, ostatak je dao Omeru. Ovo je mjesto Omera, njegov pole, znači da je alim, ali ima dosta dokaza da je Ebu Bekr učeniji od Omera radijallahu Znači ovo ne upućuje da je, da je učeniji od Ebu Bekra. Znači Ebu Bekr je učeniji od Omera radijallahu Dosta ima dokaza. Posticati da se uzima nasljedstvo, to jest znanje. Sad zapišite ponovo poglavlje i hadis sljedeći će znači vaša izbirka. Davanje odgovora sa deve ili neke druge životinje. Pričao nam je Ismail i rekao da je njemu prenio Malik od Ibn Šihaba, on od Isa ibn Talhe ibn Ubejdulaha, a ovaj od Abdullaha ibn Amr ibn Abbas, da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam zastao za vrijeme oprosnog hađa na mini radi svijeta koji ga pitaše za vjerske obride. Tako mu je pristupio jedan čovjek i rekao, nisam znao propis pa sam se obrijao prije nego sam kurban zaklao. Nema grijeha. Za kolji sada, odgovorio je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Potom dođe drugi i reče, nisam znao pa sam zaklao kurbana prije nego sam bacio kamenčiće na mini. Nema grijeha, baci sada, kazao je on sallallahu alaihi wasallam. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam nije bio upitan ni zašto što što je učinjeno ranije umjesto kasnije, a da nije odgovorio, nema grijeha, učini sada zapišite koristi iz hadisa, pitaju se učeni za objašnjenje nejasnih problema, bio u kući ili van kuće. Učenjak treba da bude na uzdignutom mjestu, da ga prisutni mogu vidjeti i čuti. Dozvoljeno davati odgovore dok si na jahalici, stolici ili bilo čemu uzdignutom, bilo šta da uzdignutom, dozvoljeno si daješ odgovore. Ulema se razišla da li je dozvoljeno nešto od radnji prije uraditi. Kao što je ovdje, znači bacanje komenčića, brijanje kose ili klanje kurbana ili tevaf, koji su bili na hađu, oni znaju to. Pa jedni kažu da nije dozvoljeno i da mora zato dati dem. I da mora dem, znači zaklad kurban ili ostale stvari. To ćemo u budućnosti. Znači da zakolje kurban ili, znači na njemu je dem da dade. Drugo, učinjaci kažu da smije, ali je bolji redoslijed. I treći, učenjaci kažu, dozvoljeno ako je čovjek neznalica ili da je zaboravio. Ko je najispravnije, to će Mišela učiti kad bude došao obredi hađa. Znači, podučavanje ne mora biti u mesjidu, nego može i na van, van mesjida, na bilo kojem mjestu. Na hađu, na putovanju, u školi, u maglaju. Ha? Treba tražiti znanje prije rada. Zapišite ponovo poglavlje. Davanje decizija znakom ruke ili glavi. Kaže Imam Buhari, pričao nam je Mus, Musa ibn Ismail i kazao da mu je pričao Buhejb, rekavši da je njemu prenio Ejub od ikre, Ikremeta, a on od Ibn Abasa da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam bio pitan za vrijeme oprosnog hađa. Neko je rekao, zaklao sam kurbana prije nego sam bacio kamenčiće, On je potom pokazao svojom rukom i rekao nema grijeha. Neko je opet rekao, obrijao sam glavu prije klanja kurbana. On opet pokaza svojom rukom rekavši nema grijeha. Zapišite koristi zoga, hadisa. Mora da taj znak bude jasan. Znači pokret ruke mora da bude jasan. Ako nije jasan, neće se rad po tome. Pitanje, Znači, da li je dozvoljeno čovjeku, kad dođe da kolje kurban, da pokaže prstom u nebesa, znači još kaže bismillah, u ime Allaha, a? znači pokaže prstom i zakolje kurbana. Da li je dozvoljeno? Nekom je dozvoljeno, nekom nije dozvoljeno. Znači, onaj ko ne, ne zna da priča, on će šta kazati? Prstom gore i zakaže kurban. Znači, braću, odgovor jeste, onaj ko je njem, koji ne zna da priča, on će pokazati, znači, gore na prstom i zaklaće. Znači, pokazat će i šaretom. Dok onaj koji znade, obavezno kaže Bismillah Allahu Akbar. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovdje pokazao rukom. Dozvoljeno je pitati alima za pitanje iako je u ibadetu. Znači poslanik sallallahu bio ibadet, znači je hadž, ali pitali su ga ashabi. Želja ashaba za ispravnim ibadetom. Dozvoljeno je nijemom da daje fetve. Znači onaj, onaj koji ne zna priča. Znači dozvoljeno onaj koji ne zna priča da daje fetve. To je kada neko pita, da li je dozvoljeno ovo, on čuje šta ga pita, a? On klimne glavno, znači, jest Ili nije. Možemo izvući ono pravilo koje smo učili pre neki dan. Kod ibadeta je sve zabranjeno, dok ne dođe dokaz, dok kod dunjaličkih stvari je sve dozvoljeno, dok ne dođe zabrana. Ukratko ga kažu, znači, onaj koji želi da pravi neki bilo koji ibadet, da uči jasin, da daje zekat, da pravi mevlud, ili da ide na hađ, ili da klanja, znači svi ovi i ostali, znači i badi, treba prvo da donese dokaz, pa onda da ih radi, ali tako? Jeste, jeste. Jeste, to se uči u kao adifakije, znači pravila fikska. To inšala, kad pređete čita u sve zbirke hadisa i tefsira, znači inšala, ako budete htjeli, možemo vas to podučavati. Ali inače korisno jako, ali imamo preći stvari. Ali eto, pomalo vidiš, uve, vidiš kako se sve te ove, ove, znači ovo ti je pravila, znači fikska, ovo pravilo, vidiš kako ono dolazi opet u hadis da spomeneš. Svi, tako svi, sve ovo što se govori i o siri, i o ovi, sve će toći u hadisima. Odakle sira, brate? Iz hadisa. Odakle fik? Odakle teohid? Odakle je... Ne, odakle, dajte neko bilo šta. Odakle? Skurane hadisa. Uzmi osnovu, pređi, razumiješ me, i, i kao što ponavljaš Kur'an, to smo rekli na početku, kao što ponavljaš Kur'an, tako moraš ponavljati i hadise. Zašto? Zato što oboje objavlja. Vahi. I jedno i drugo. Ne može jedno bez drugog. I greška je samo da nas uđi Kur'an, a da se ostavlja hadis. Znači mora se jedno i drugo da se ponavlja. Koliko su u stanju? Jedan džuz na dan dobro je. Pola, pola. Pet, pet džuzeva. Pet stranica, pet stranica. Dvije stranice, dvije stranice. Jedno stranicu, jedno stranicu. Ali da moraš da razmišljaš o čemu? O ajetima. Znači ne treba količine, nego treba kvalitet. Znači, da, da, znači kako bi se to rekli, kvalitet. Tako je, možeš čovjeku raditi dosta ali ništa ne znam da radi. Tako isto ovdje. Čitaj ti ko hoćeš, ako ne budeš razmišljao, ako ne budeš, Boga mi, bolje je jednu stranicu pročitati sa razmišljanjem nego, nego čitav džus pročitati bez razmišljanja. Jer mi nama je naređeno da šta? Da slijedimo Kur'an, da razmišljamo o njemu, da radimo po njemu. Kako ćeš raditi po njemu ako ne razmišljaš o njemu? I bit će dokaz proti tebe. Zato obraćao Kur'an i sunnet. Kad pređemo, inša Allah, tefsir čitav i u najmanju ruku šest zbirki hadisa, onda može čovjek da, da uzma one, to je moje stav, znači da uzma i stav neki učenjaka, onda posle toga uzme koje god knjige. Uči iz fikti mez, mezhebe i šta ti ja znadem, druge stvari. Poglavlje je isto vraćao, samo slušajte sad hadis koji ćete naći u vašim zbirkama. Kaže Imam Buhari, Rahmetullah Ali, pričao njem je El Meki ibn Ibrahim i rekao da je njemu prenio Hanzale ibn Sufjan od Salima da je rekao Čuo sam Ebu Horeira, a on vjerovjesnika sallallahu alihi veselam da je rekao Znanja će nestati, neznanje i smutnja će se pojaviti, a nered ili herđ umnožiti. O Allahu poslaniće, šta je herđ? upitao je neko. Ovu, učinivši pokret rukom, pa je još i izvrnu, kao da namjeravaše pokolje. Poslanik se sam pokazao ruku kao da kolje. Ha? Izvrno je svoju ruku i pokazao kao da kolje. Znači, pokazao nam pokolje. Kada? Kad nastane neznanje, dođe smutnja i što je navedeno hadisu. Prvo obraće dolazi, zapišite ovo, prvo dolazi neznanje. Poslije znja, znanja, neznanja dolazi fitna. Posle toga dolazi mržnja, a posle mržnje dolazi šta? Šta? pokolj. Pitao ovom hadisu šta je došlo. Znači, prvo je na, na, na, rečeno prvo neznanje. Pa fitna, pa mržnja, pa onda pokaže se ja rukom pokolj. Da nas Allah sačuva. Danas kad, vidim, kad vidimo u Bosni šta ima prvo. Prvo je došlo neznanje. Pa je fitna, pa je došla mržnja između braće. <laughs> Boga mi, počeo se i tući. Znači, braćo, nije šala. <laughs> Vraćamo se ovoj, vraćamo se ovoj prvo da je bilo svega. Vraćamo se znanju. Ja posle znanja dolazi šta? Fitna, ako što došlo u hadisu, posle, posle fitne dolazi šta? Mržnja, posle mržnje dolazi, braćo, bok, neuzubidla. Nije šta ovo, Naći fitna je počela od, od, od, od, osmana, od vremena Osmana radijallahu anhu. Zapišite. Kada su počele fitne? Fitne su počele od vremena Osmana radijallahu anhu, od kad je on ubijen, do dan danas. Traju. I ovaj hadis isto pod istim poglavljem. Znači, slušajte hadis. Kaže ima Buhari, rahmetullahi ali, pričao nam je Musa ibn Ismail i kazao da mu je ispričao Buhejb, ovo me prenio Hišam od Fatime, a ona od Esme da je rekla, došla sam a iši, a ona klanjaše. Potom sam upitala, šta je ovom narodu? Ona pokaza na nebo, svijet je upravo stajao u namazu i dodade, slava Allahu je li to nekakav znak upita a ona pokaza glavom to jest da stajala sam dok me nije počela obuz, obuzimati nesvjestica pa sam polila svoju glavu vodom vjerovjesnik sallallahu alihi veselam zahvalio je Allahu subhanahu ve ta'ala i pohvalio ga a onda rekao nema ničega što mi nije prikazano da ga nisam sagledao u ovom svom položaju pa čak i sami džennet i džehennem. Objavljeno mi je da ćete u svojim grobovima biti iskušani, poput ili uskoro, ne znam koja je od ta dva izraza, kaže Fatima upotrebila esno, iskušenjem čoravog putujućeg lašca u kojima će se pitati šta znaš o onom čovjeku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam što se tiče vjernika odnosno ubijeđenog ne znam koji je od ova dva izraza upotrijebila Esma odgovorit će to je Mohamed Allahu poslanik koji nam je donio jasne dokaze i uputu mi smo mu se odazvali i slijedili ga to je Mohamed izgovorit će tri puta tada će mu se reći spavaj ugodno znali smo da si ti s ubjeđenjem u njega vjerovao. Međutim, licemjerac ili koji je sumnja u objavu, ne znam koji je izraz Esma stvarno upotrijebila, odgovorit će, ne zna, čuo sam da svijet nešto govori, pa sam i ja to govorio. Obrazloženje. Zakala, hajr. Zabište koristi za ovog hadisa. Džennet i džehennem već postoje. Na to upućuju mnogobrojni ajeti i hadisi. I ovo ovaj je jedan od tih hadisa. Neki govore da ne postoji još dan danas džennet i džehennem. I to ne je ispravno. Zbog mnogobrojnih ajeta i hadisa. I ovo ovaj je jedan od tih hadisa. Neki islamski učinjaci misle da džennet i džehennem postoje negdje van područja našeg sunčanog sistema drugi misle da stvar, stvarna njegova lokacija ne može tačno odrediti a zabilježeno je kada su neki jevreji razgovali, razgovarali sa Omerom radijallahu an o ovom pitanju pa su ga upitali ako se džennet nalazi na zemlji gdje je džehennem odgovorio mi Omer gdje bude dan kada se spusti noć, odnosno gdje bude noć kada se pojavi dan, odgovorio je Omer. Kaburska kazna je stvarnost. To je mišljenje sa četiri mezheba. Znači, predstavnika sa četiri mezheba. Zajednički namaz pri povraćenju sunca ili mjeseca spada u sunetske dužnosti i tom namazu mogu pristovati i žene dozvoljeno je klanjača upitati za hitne, važne slučajeve, a on da odgovori pokretom glave. Nije dozvoljeno pričati u toku namaza. Posle završetka namaza, poželjno i korisno održati predavanje. Namaz ne kvari trenutna nesvestica ili ošamućenost u kojoj se ne izgubi svijest, dok totalna nesvjesnica kvari namaz. Bićemo pitani u kaburu. Znači svako će biti upitan u kaburu. Dozvoljeno davati fetve sa klimanom, gla, sa klimanom glavom ili rukom. Pokretima znači. Razlika ako uči sunnet, znači hadise, i onaj koji ne uči. Jer onaj koji bude učio hadise, non stop će reći rekao je poslanik sa selam, rekao je poslanik sa selam, tako, rekao je poslanik sa selam. Znači, non stop će biti, sjeća se na poslanik sa selam. Dok onaj koji bude učio mezhebe, reče, rekao onaj, rekao onaj, rekao onaj, tako da postoji neodbira mogućnost u kaburu da odgovori drugčije nego što bi trebalo. Zato ćete naći puno u mesarskim knjigama govor učinjaka, znači rekao je taj taj, rekao je taj taj, nigde nađete hadisa, možda nakon par stranica fikska, znači djela naćete, znači, med sebe, koji, znači, priječite puno stranica, nećete naći nigde ni ajeta, ni hadisa. Nego dozvoli ovo, dozvoli ono, u ovoj situaciji, ovako, u ovoj situaciji, ovako, onako, nigdje ajeta nema ni hadisa. Dok kad budete čitali hadis, uvijek ćete imati šta? Dokaz. Svaki hadis je, ako je ispravan, naravno. Jer ako nije ispravan, je ni hadis. Znači čovjek da se to više za, zabavi sa rekao Allah, rekao poslanik. Rekao Allah, rekao poslanik. I ko što smo radili, može se navesti i e, znači, mišljenje učenjaka, ali nakon, čeg, nakon toga kad kažeš rekao Allah i rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo još pričali oko toga. Došao Alim odmah svih srca odjeka, tako? Ha? A kad se ne uzubila govori rekao Allah i rekao poslanik sallam, hladna srca ne uzubila. Naš, ništa će da se ono naša da osjeća nešto u srcu. Kad je došao šeh, a odmah skaču svi, gdje je, šta je, pogotovo ako je bio odsutan duže vremena, odmah lete. A hladna srca ne uzdobija kad spominje Allah i kad se spominje posljednik sa nam. Danas suf je ne uzdobila plaća kad spominje Allah. St, naš, preće da mi plaćamo na ilah ilah. Mi smo isti, nisu oni. Zikr u namazu dozvoljen je nekada, znači da kažeš subhanallah, ako je pogriješio imam, je tako to, na primjer. Ha? Ashabi su se plašili Allahovog ajeta ili Allahovi ajeta. Bili ste poslanik sam kako istrčio. I ashabi. Znači, plašili se kad su dolazili Allahovi ajeti. Dok danas neki kad, kad kaže pomračenje sunca ili mjeseca, oni izlaze, hajde zaradim koji seva. Naš, hoće I taj je dobar koji, koji izađe takav. Znači, da klanja se džematom, da bi koji seva zaradio, i taj je dobar. Ima i koji ne udubili ne izlaze. A kamoli da šta? Da se boje, kao što se boje al-sahabi. Strah ih hvatao. Mislite da je došao sudnji dan. Za vrijeme poslanika sam samo jedan put je bilo povraćenje. Kad su izašli, subhanallah, strah i uhvatio. A mi danas, oni koji izađu, izađu da, da uzmu seva, pa ne što se boji Allah i ajte tako, subhanallah, da nam opisno pomoći uputi Arabu. Voda pomaže za ozdravljenje. Poslanici ne znaju gaib, to je skriveno, kao što poslanik nije znao prije nek što se desilo da, je pomoran, da će biti <clears throat> Allah. Ko živi sa nečim, s time će biti proživljen. Tako isto, ko voli nekoga, s njim će biti inšala proživljen. Kao što su ashabi voli poslije sa sa njim će biti proživljen. Ko bude volio poslije sa sa njim će biti proživljen. Znači, bit će sa njim inšala u džennetu. Zato što više treba čovjek da nastoji da spominje Allaha i poslije sa da donese salavat na njega. I naravno da kaže, rekao je poslanik, rekao je Allah, rekao je poslanik. Znači, što više da spominje Allahove ajete i Allahove hadise, znači koje je spominje, rekao poslanik sa nam. Život u kaburu jeste, zove se kako? Brzak. Znači da postoji tamo život, tako? Kakav je Allahu alem? Treba se truti da imaš jako ubjeđenje. Da se ubjeđeno Allahove ajete. U akidi nije nikoga dozvoljeno slijediti, Ako nema dokaz. Revizija čas završena. Ha? Ohada, osana, Allaha. في جبين العز شامة في جبين العز شامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هاما لقن الباغين درسا شاهرا فيهم حساما شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هاما لقن الباغين درسا شاهرا فيهم نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة